24 skirsnis Jie buvo jūsų kaimynai, kluzijumo gyventojai mūsų. Mes kaiminystę suprantame lygiai taip kaip ir jūs. Jūs pagrobėte albą, mes imame kluzijumą. Roma atsako, jūs nepaimsite kluzijimo. Tuomet Brenas paėmė Romą, po to jis užšuko. Vaja viktis, vargas nugalėtis jums lotiniškai. Štai kas yra teisė. A, kiek šiame pasaulyje plėšrių sutvėrimų, kiek erelių, mano kūnas tačiai pagaugais eina. Jis atkišo savo stiklinę žolytas, ją pripylė, paskui granteras ją išgėrė ir varė toliau beveik nepertraukė savo postringavimo. Tos stiklinės vyno beveik niekas nie nepastebėjo, net jis pats. Brenas užvaldęs Romą realis, bankininkas užvaldęs Grizetę realis. Tiek viena, tiek kita lygiai gėdinga. Todėl nieku netikėkime, yra tik viena tikrovė vynas. Kad ir kokia būtų jūsų nuomonė, ar jūs būsite už liesą gaidį kaip Urijo kantonas, ar už riebų gaidį kaip Glariso kantonas, nesvarbu, gerkite. Nuoroda. Čia autorius daro užuominą į religinius kivirčius tarp katalikiškų, pripažįstančių pasniką ir protestantiškų Šveicarijos kantonų. Nuorodos pabaiga. Jūs man kalbate apie bulvarą, apie eiseną ir taip toliau. Mat kaip? Vadinasi, vėl bus revoliucija. Mane stebina toks viešpatės dievo priemonių skurdumas. Jam nuolat tenka tepti alyva į įvykių sąlaidas. Ten užkliūvo, čia neina. Greit revoliucija. Viešpatės dievo rankos visuomet suterštos tuo šlykščiu tepalu. Jo dėtas aš elgčiausi paprasčiau. Aš netaisinėčiau kiekvieną akimirką savo mechanizmo, bet sklandžiai veščiau žmonių padermę. Verčiau įvykius vieną po kito kaip mesginio akis, nenutraukdamas siūlo. Man nereikėtų atsarginių priemonių, aš nesigriepčiau ypatingo repertuaro. Tai, ką jūs ir kiti jūs panašus vadinate progresu, tarpsta dviejų variklių pagalba – žmonių ir įvykių. Tačiau nors ir labai liūdna, kartas nuo karto būtinai prireikia ko nors nepaprasto. Tiek įvykiams, tiek ir žmonėms nepakanka vidutiniškumo. Žmonių tarpe turi būti genijų, o įvykių tarpe revoliucijų. Didieji įvykiai tai dėsnis, pasaulio dalykų eiga negali be jų apseiti. Matydamas kometą negali atsispirti pagundai pagalvoti, kad pačiam dangui reikalingi aktoriai jo vaidinimams. Kada mažiausiai to lauki, dievas ima ir iškabina ant dangaus skliautų meteorą. Netikėtai pasirodo kažkokia keista žvaigždė su didžiulė uodega. Ir dėl to miršta Cezaris. Brutas jam smeigė peiliu, o dievas smogė kometa. Bats! Ir štai šiaurės pašvaisti, štai revoliucija, štai didis žmogus. 1793 metai didžiosiomis raidėmis. Napoleonas iš naujos eilutės afišos viršuje. 1811 metų kometa. Ak, puiki mėlyna afiša visa nusėta netikėtomis žėrinčiomis žvaigždėmis. Bum, bum, nepaprastas spektaklis. Pakelkite akį žiopliai. Viskas čia padrika, tiek žvaigždės, tiek piesi. Dieve gerasis, tai per daug ir kartu per maža. Tokie veikimo būdai taikomi išimtinais atvejais lyg ir prašmatnus, bet rodo skurdumą. Bičiuliai, apvaizda čia griebėsi kraštutinių priemonių. Revoliucija. Ką tai rodo? Kad Dievas įsekės. Jis vykdo perversmą dėl to, kad nutrūko ryšys tarp dabarties ir ateities. Ir dėl to, kad jis Dievas negali sumegsti galų su galais. Iš tikrųjų, tai patvirtina mano spėjimus dėl Jehovos materialinės padėties. Matydamas tiek negerovio, aukštai ir žemai, tiek menkumo, šikštumo, gopšumo ir skurdo danguje ir žemėje, pradedant paukščiu, kuris neturi nies oros grūdelio, ir baigiant manimi, kuris neturi šimto tūkstančių livrų metinės rentos, matydama žmonių dalę, kuri tokia apšapus, ir net karalių dalę, kuri nusmuko lygi virvės kilpos, ką liudija pasikorės princas Konde – Matydamas žiemą tą praplyšusią skylę zenite, pro kurią pučia vėjas, matydamas tiek skarmalų visiškai naujame ryto purpure, dengiančiame kalvų viršūnės, matydamas rasos lašus, tuos netikrus perlus, matydamas šerkšną, tuos stiklinius karolius, matydamas tiek padrikumo žmonijoje ir tiek lopų ant įvykių ir tiek dėmių saulėje ir tiek trūkių mėnulyje, matydamas visur tiek vargo, aš įtariu, kad Dievas nėra turtingas. Beje, iš pažiūros jis atrodo gražiai, tas tiesa, bet aš jaučiu, kad jam stinga lėšų. Jis suruošė revoliuciją panašiai kaip negocijantas, kurio kasa tuščia suruošia balių. Nereikia spręsti apie dievus pagal jų išorę. Pro dangaus paauksinimus aš įžiūriu varganą visatą. Viskas dievo kūriniuose byloja apie bankrotą. Štai dėl ko aš nepatenkintas. Žiūrėkite, šiandien birželio penktą, o beveik tamsu – Nuo pat ryto aš laukiu dienos, bet jos nėra ir galiu eiti lažybų, kad jos nė nebus. Tai blogai apmokamo tarnautojo nepunktualumas. Taip, viskas blogai sutvarkyta, niekas nesutaikyta tarpusavį, senasis pasaulis visas sukleręs, aš stoju jo poziciją. Viskas eina kreivai ir šleivai, visa ta mus tik erzina. Visai kaip vaikus. Tiems, kurie ko nori, nieko neduoda, o tiems, kurie nenori, duoda. Žodžiu, aš piktas. Be to man skaudu žiūrėti į šitą plikį, erelį iš mo. Man gėda pagalvoti, kad aš to paties amžiaus, kaip ir šitas nuogas kulnas. Berots aš kritikuoju, bet neįžeidinėju. Visa tai yra tokia, kokia yra. Aš čia kalbu be piktų norų, man reikia tik sąžinę nuraminti. Priimkam žinasis tėvė mano gilios pagarbos pareiškimą. Aš prisiekiu visais Olimpo šventaisiais ir visais rojaus dievais. Aš nesu sutvertas būti paryžiečių, Tai yra amžinai rikošetuoti kaip svedinys tarp dviejų rakečių. Nuo dikūnų minios prie triukšmadarių minios. Man reikėjo būti turku. Keurą dieną žiūrėti į kvailokas rytų dukras šokančias nuostabius Egipto šokius, gašlius kaip skaistorio sapnai. Arba boso valstiečių arba Venecijos didikų apsuptų kilmingų damų arba vokiečių kunigaikštukų tiekiančių pusę pėstininko Vokietijos konfederacijai o atspėjamų laikų, džiovinančių koinės ant savo tvoros atseit ant savo valdų ribos. Štai kam aš buvau nuskirtas, kai gimiau. Taip, aš pasakiau, kad esu sutvertas būti turku ir to neįsižadu. Nesuprantu, kodėl daugumas taip nepalankiai žiūri į turkus. Mahometas turi ir šitą gero pagarbą tam, kuris išrado seralį su hurijomis ir rojų sodaliskomis. Neįžeidinėkime Mahometonų tikėjimo – vienintelės religijos iškėlusios gaidžio vaidmenį vištininkę. Todėl aš siūlau išgerti. Žemė yra didžiulė kvailystė. Atrodo, kad jie eina muštis visi šie kvailiai, eina daužyti vieni kitiems nukius, skersti vieni kitus pačiame vasaros viduryje, prie rialio mėnesį, kada galėtų su kokia nors mielą būtybę už parankis eiti į laukus pakvėpuoti gardžiausio romatu, kurį skleidžia neapriepiamos jūros nupjauto šieno. Iš tikrųjų, žmonės daro per daug vailybių. Ką tik aš mačiau seno laužo krautuvėje sulamdytą žibintą ir jis man sukėlė tokią mintį. Atėjo laikas apšviesti žmonių padermę. Na, bet aš ir vėl nusiminęs. Štai ką reiškia praryti tokią austrę ir pergyventi tokią revoliuciją. Aš vėl darausi niurus. Ach, tas baisus senasis pasaulis. Čia į sunkius darbus varinėja, iš tarnybos atleidinėja, prostituciją užsiminėja, kits kitą užmušinėja ir greit su visko apsiprasti spėja. Ir po šito iškalbos priepolio Grantera ištiko visai pelnyto kosulio priepulis. Beje, kalbat apie revoliuciją, tarė žolį. Atrodo, kad būsų barijus kaip reikėt įsibilėjęs. Ar nežinai, ką būtent? paklausė Legris. De. Ne? Sakau tau, de. Marijaus meilės istorijos, sušuko Granteras. Aš iš anksto viską žinau. Marijus rūkas ir tikriausiai bus susiradęs kokią miglelę. Marijus yra iš poetų giminės. Poetas vadinasi pamišelis. Timbreus Apollo. Timbro Apolonas latiniškai. Marijus ir jo Marija, arba jo Marija, arba jo Marijetė, arba jo Marijona, jie turėtų būti jokingi meilužiai. Puikiai viską įsivaizduoju, kaip ten yra. Tokios ekstazės, kad jie užmiršta bučkius. Jie lieka skaistus čia žemėje, bet susijungia be galybėje. Tai be kūnės sielos, tačiau su kūniškais pojučiais ir jų guolis tarp žvaigždžių. Granteras jau ruošiasi pradėti antrą butelį ir galimas daiktas antrą kalbą – kai netikėtai iš kvadratinės laipto angos išniro nauja būtybė. Tai buvo kokių dešimties metų berniukas, apiplyšęs, labai mažas, pageltęs, mailių veidukų žvaliomis akimis, baisiai gauruotas, keurai permirkęs nuo lietaus, tačiau iš pažiūros didžiai patenkintas. Nesviruodamas vaikas iš karto pasirinko iš trijų pašnekovų vieną, nors jam visi buvo lygiai nepažįstami ir kreipėsi į leglį išmo. Jūs būsite ponas Bosiuė? paklausė jis. Tai mano krikšto vardas, atsakė Leglis. Ko tau reikia? Štai kas. Toks aukštas blondinas bulvare mane paklausė, ar tu žinai tatą iš lų? Aš jam atsakiau taip, šanvrerį gatvė senio našlė. Jis man ir sako, nueik tenai, tu ten rasi poną Bosiuė ir jam pasakysi mano vardu abecėlė. Jis iškrit jums čia kokią išdaigą, ar ne? Jis man davė dešimt sų. Žolį, paskolink man dešimt sų, tarė Leglis. Paskui atsigrėžė į Granterą. Granterai, paskolink man 10 sų. Tokiu būdu susidarė 20 sų, kuriuos Leglis padavė vaikui. Ačiū, ponė, tarė berniukas. Kuo tu vardu, paklausė Leglis. Nave, Gavrošo draugas. Pasilik su mumis, tarė Leglis. Papusryčiau su mumis, tarė Granteras. Vaikas atsakė, negaliu, aš einu procesijoje, juk tai aš šaukiu šalin polinjaką ir brūkštelės koja toli į užpakalį, o tai turėjo reikšti visų didžiausią, kokią tik įmanoma pagarbą, pasišalino. Berniukui išėjo žodį paėmė granteras. Čia tai grina kraujas gamenas. Yra daugybė įvairiausių gamenų. Gamenas tarnautojas, vadinasi, kurjeriukas, gamenas vyrėjas, bulves kutys, gamenas kepėjas, duonininkas, gamenas liukajus, grumas, gamenas jūreivis junga, gamenas kareivis, būgnininkas, gamenas tapytojas, teplioriukas – Gamenas krautuvininkas, pasiuntinukas, gamenas rūmininkas, pažas, gamenas karalius, dofinas, gamenas dievas, kūdikėlis. Tuo tarpu leglis mąsti, paskui pratarė pusbalsių. Abecėlė, kitaip tariant, Lamarko laidotuvis. O aukštasis blondinas, pastebėjo Granteras, tai Anžel Rasas ir jis tau duoda žinę. Eisime, paklausė Bosijai. Lyja, pasakė Žolyje. Aš prisiekiau eiti į ugdį, bet dei vadedį, aš denoriu gauti slogos. Aš pasiliku čia, tarė Granteras, man geriau patinka pusryčiai negu laidotuvių vežimas. Trumpai tariant, mes pasiliekame, padarė išvada Leglis. Kągi, jei taip, tai išgerkime. Antra vertus, galima praleisti laidotuvės ir nepraleisti maišto. A, baištas, sušuko žolį, aš už baištą. Leglis pasitrynė rankas ir tarė, vadinasi, ketina taisyti 1830 metų revoliuciją. Iš tikrųjų jį veržė liaudžiai po pažastimi. Aš jai beveik abejingas tą tai jūsų revoliucijai, tarė Granteras. Aš nejaučiu pasišlikštėjimo šią vyriausybę. Tai karūna, ant kurios uždėta naktinė kepuraitė. Tai skeptras, kuris baigėsi skiečių. Iš tikrųjų, aš manau, kad šiandien Louis Filipas per šitokią darganą gali savo karališkais atributais pasinaudoti dviejaip pakelti skeptrą prieš liaudį ir įskleisti skėti prieš dangų. Salės kendijo tamsoje, sunkus debesis visai uždengė šviesą. Nieko nebeliko nei smuklėje, nei gatvėje, visi buvo nuėję pasižiūrėti įvykių. Ar dabar vidurdienis ar vidurnaktis, sušuko bosuje, nič nieko nematyti, žiblotė šviesos. Granteras niūriai gėrė. Anžolrasas mane niekina, murmėjo jis. Anžolrasas pasakė, žolys serga, Granteras girtas. Nave jis atsiunti pas Bosvė. Jeigu būtų jie atsiuntęs pas mane, aš būčiau su juo nuėjęs. Jo blogiau Anžel Rasui, aš į tas laidotuves neįsiu. Šitaip apsisprendė Bosvė, Žolį ir Granteras, nes judino į smuklis. Apie antrą valandą po pietų stalas, ant kurio jie rymojo, buvo visas nustatytas tuščiais buteliais. Ant jo degė dvi žvakės, vieną varinėje, perdėm pažaliavusioje žvakidėje, antra sutrūkusio grafino kaklelyje. Granteras sumagino žolį ir bosiuje vynu, o bosiuje ir žolį padėjo Granterui susigražinti gerą nuotaiką. Pats Granteras po vidurdienio jau buvo metęs vyną, šią menką svajų versmę. Rimti girtuokliai vyną tik tai gerbė, nedaugiau. O apsvaigimą lemia tiek jodoji, tiek ir baltoji magija. Vynas yra tik baltoji magija. Granteras buvo įstringas svajų gėrimo mėgėjas. Prieš jį atsivėrusi pavojingo apsvaigimo tamsa, užuot jį sustabdžiusi, tik dar labiau masindavo. Jis metė taureles ir ėmėsi podelio. Podelis tai praraja. Neturėdamas po ranka nei opiumo, nei hašišo ir norėdamas savo aptemtyti sąmonę, jis griebėsi to baisaus degtinės alaus ir absento mišinio, kuris sukelia tokį baisų stingulį. Šios trys tvaiko rūšys, alus, degtinė ir absentas, užgula sielą švininiu skausmu tai triguba tamsa. Ir siela šį dangaus peteliškijoje visiškai paskęsta. Ir šiuose sloksniuotose dūmose, kurie tirštėdami įgauna neriškius šikšnio sparno kontūrus, iškyla trys nebylios furijos – košmaras, naktis, mirtis, plevenančios ties užmigusią psiche. Granteras dar nebuvo pasiekęs tokios liūdnos stadijos, toli gražu. Jis buvo nematytai linksmas, o Bosue ir Žoly, kurie taip pat gėrė dauždamėsi su juos stiklais, nuo jo neatsiliko. Grantera žodžių ir minčių ekscentriškumą pabrėždavo laisvais mostais. Oriai rėmęs kairės rankos kumštį į savo kelį ir atkišęs alkūnį, jis sėdėjo apžergęs taburetę, atsipalaidavusių kaklaraiščių, su pilnas stiklinė dešinėje rankoje ir kreipėsi į storulę tarnaitę Matlotę, šią iškilmingą tiradą. Tegu atsidaro rūmų duris, tegu visi tampa akademikais ir gauna teisę bučiuoti ponę išlų. Išgerkime. Ir atsisukęs į ponę išlų pridūrė. O antikos moterė, senovės pašventinta, prisertink, įdant aš galėčiau tave kontempliuoti. O žoly šaukė, batlotė ir žiblotė, deduokite daugiau gerti granterui. Jis leidžia pašėlusius pėdigus, jisai beprotiškai išlaidauja ir jau surijo šyrit du fratkus ir 90 petkis saptibus. O Granteras vapaliojo toliau. Kasgi čia be mano leidimo nukabino nuo dangaus žvaigždės ir jas pastatė ant stalo žvakių vietoje. Bosvė, nors ir labai girtas, laikėsi ramiai kaip visada. Jis sėdėjo ant atviro lango, atkišęs nugarą lietų ir žiūrėjo savo bičiulius. Staiga jis išgirdo užpakalyje triukšmą, skubių žingsnius ir šauksmus prie ginklo. Jis atsisuko ir sendenį gatvėje, kur baigėsi Šanvrerį gatvė, pamatė einant Anžorasą su šautuvu rankoje ir Gavrošą su pistoletu. Fejį su kardu, kur Feirakas už paga, Žana Pruvera su mušketonu, Kombefera su šautuvu, Baurelį su karabinu ir visą tą ginkluotą ir audringą žmonių sambūrį sekantį paskui juos. Šanvrėry gatvė buvo neilgesnė, kaip per karabino šūvį. Bose ruporų sudėjęs prie burnos rankas užšuko, kur feirakai, kur feirakai au. Kur feirakas išgirdo šaukiant, pamatė Bose, žengė keli žingsnius į Šanvrėry gatvę ir jo, ko tau reikia, susigryžiavo su Bose, kur tu eini. Barikados statyti, atsakė kurfeirakas. Puiku, eik šiandien, vieta gera, statyk ją čia. Gerai, sakai, realiai, atsakė kurfeirakas ir kur Feirakui davų ženklą, visa minė leidosi iš Anvrerį gatvę. Trečias skyrius Grantera ima gopti naktis. Vieta iš tikrųjų buvo nepaprastai patogi. Gatvės anga plati, o toliau gatvės siaurėja ir gilumoje virsta aklygatvių, susmaukta Korinto. Todėl iš dešinės ir kairės labai lengva užtverti Mondeturo gatvę. Vadinasi, priešas gali pulti tik į Sendenį gatvės, tai yra iš priešakio atvirą vietovę. Girtas Bosue turėjo neklaidingą blaivaus Hanibalo žvilgsnį. Tam sambūriu įsiveržus visą gatvę apėmė siaubas. Visi praeiviai aliai vieno beregint išnyko. Žaibo greitumu visoje gatvėje dešinėje kairėje užsidarė krautuvėlės, dirbtuvės, vartai, langai, žaliuzės, mansardos, įvairiausio didumo langinės pradedant pirmo aukštu ir baigiant stogu. Kažkokia persigandusi senė, norėdama nuslopinti šūvių garsą, uždengė savo langą čiužiniu, pritvirtinusi jį prie dviejų kartelių skalbiniam žiauti. Tik tai smuklė liko atidaryta ir dėl rimtos priežasties. Į ją įsiveržė minę. Ak, dieve mano, dieve mano, dūsavo ponia išlų. Bosė nulipo apačion pasitikti kurfeirako. Žolys įsivėręs pro langą šaukė. Kurfeirakai, tau reikėjo pasipti skėti, dušalsi. Tuo tarpu per keletą minučių buvo nuplėšta 20 geležinių virbų nuo grotais apkaltų apatinių smuklės fasado langų. Dešimt oazų gatvės grindinio buvo išardyta. Gavrošas ir Baurelis sustabdė ir apverti važiavusias pro šalį kažkokio anso kalkėdegio vežėčias, kuriuose stovėjo trys pilnos kalkių statinės, jos čia pat buvo užverstos grindinio akmenų krūva. Anžalrasas pakėlė rūsio durelės ir visos tuščios našlės išlų šulis atsidūrė šalia statinių su kalkėmis. Feji, kurio pirštai buvo pripratę marginti plonas vėduoklių plokšteles, paremi statinės ir vežėčias dviem masyviomis smiltainių krūvomis. Tie smiltainiai, kaip ir visa kita, atsirado netikėtai ir nežinia iš kur. Nuo gretimo namo fasado buvo nuimti du atraminiai rastai ir paguldyti ant statinių – Kai Bosio ir Kurfeirakas atsisuko, pusė gatvės jau buvo užversta pylimų aukštesnių žmogaus ūgį. Niekas negali prilygti liaudės rankai, kai reikia statyti tai, kas statoma greunant. Matlotė ir žiblotė prisidėjo prie dirbančiųjų. Žiblotė zujo ten ir šiandien vilko skaldą. Jos abejingas nuovargis atėjo į pagalbą barikadą. Ji padavinėjo akmenis, kai padavinėdavo vyną, tarsi miegodama. Gatvės gale pasirodė omnibusas, pakinkytas dviem širmais arkliais. Bosvė peržengė per akmenų krūvą, nubėgo paskui jį, sustabdė vežėją, liepė išlipti keleiviams, padėjo išlipti damoms, atleido konduktorių ir paėmęs arkliams už apinasrių, sugrįžo su vežimu prie barikados. Omnibusai, tarė jis, neina pro Korintą. Non licet omnibus adyre Korintum. Ne visiems leista prieiti prie Korinto. Lotyniškai. Antikinis posakis. Po akimirkos iškinkyti arkliai nuėjo akiplotų Monteduro gatve, o ant šono apverstas omnibusas galutinai užtvėrė gatvę. Didžiai sukrėsta ponia išlų pasislėpė antrajame aukšte. Jos akis klajojo, ji žiūrėjo nieko nematydama ir tyliai vaitojo. Išgaščio klyksmas nedryso verštis ją iš gerklės. Pasaulio galas murmėjo ji. Žoly pabučiavo riebų raudoną ir aukšlėtą ponios išlų kaklą ir tarė granterui. Žydai bado brangusis, boteris kaklas, bet visados buvo kažkokia beapsakoma šveldybė. O Granteras pasiekė aukščiausias ditirambinio iškalbingumo viršūnės. Jis apkabino taliją užlipusį į antrą aukštą matlotį ir griausmingai kvatojo prie adaro lango. Matloti šlykšti šaukė jis. Matloti šlykštumo idealas, matloti chimera. Jos gimimo paslaptis tokia – Kažkoks gotiškas pigmalijonas, dirbęs katedrų nutekamiesiems vamžiams figūrinius nukučius, vieną gražią dieną įsimylėjo patį baisiausiai iš jų. Jis ėmė maldauti meilę, kad jį tam vamžiui kvėptų gyvybę ir tas tapo matlote. Žiūrėkite į ją, piliečiai, jos plaukai rudi kaip Ticiano meilužis. Ji šauni mergina, užtikrinu, kad ji gerai kovos. Kiekvienoje šaunėje merginoje glūdi didviris – O tetulė išlų tikra sena kariauninkė. Žiūrėkite, kokie jos ūsai. Į juos paveldėjo į savo vyro, tikra husarė, jį irgi mušis. Jos vienos įvarys baimė visam priemeščiui. Draugai, mes nuversime vyriausybę. Tai toks pat nebejotinas dalykas, kaip ir tas, kad tarp margarininės rūkšties ir skrusdėlių rūkšties yra 15 tarpinių rūkščių. Beje, man tai visiškai vis tiek. Ponai, tėvas manęs visuomet nekenti už tai, kad aš negalėjau permanyti matematikos. Aš suprantu tik meilę ir laisvę. Aš esu granteras, šaunus vyrukas. Niekomet neturėdamas pinigų aš prie jų nepripratau ir todėl jų niekomet nepasigesdavau, bet jeigu aš būčiau turtingas, nebebūtų jokių neturtelių. Jūs pamatytumėt. Ak, jei geri žmonės turėtų storas pinigines. Kaip viskas gerai klotusi. Įsivaizduoju Jėzų Kristų su Rotšildo turtais. Kiek gero jis padarytų. Matlotė, pabučiuok mane. Tu gosly ir baukšti. Tavo skruostai trokšta sesers pabučiavimo, o lūpos reikalauja meilužio bučkio. Nutilk statinę, sudraudė kurfeiratas. Granteras atsakė, aš esu Tulūzos municipalinės tarybos narys ir žaidimų floros garbiai magistras. Anžel Rasas, kuris su šautuvu rankoje stovėjo ant užtvoros viršaus, pakėlė savo gražų griežtą veidą. Anžel Rasas, kaip žinome, buvo spartiečių ir puritonų padermės. Jis draugė su Leonidu būtų miręs prie termopilų ir draugė su Kromveliu būtų sudeginęs Drohedą. Nuoroda. Termopilai kalnų perėję iš Tesalijos į vidurinę Graikiją. 180 metais prieš mūsų erą 7000 graikų armija Spartos karaliaus Leonido vadovaujama herojiškai apgynė termopilų perėję nuo persų kariuomenis, turėjusios šimtą tūkstančių vyrų. Droheda – miestas Airijoje – kurį 1649 metais šturmų paėmė Kromvelis. Visa miesto įgula buvo sunaikinta. Nuorodos pabaiga. Granterai sušuko jis, išeik iš čia kur nors ir įsimiegok. Čia vieta svaigti, o nesvaigalus gerti. Nedaryk gėdos barikadai. Tie rūstų žodžiai padarė Granterui nepaprastą įspūdį, lyg kas būtų šliukštelės jam į veidą stiklinę šalto vandens. Jis tarsi staiga įsiblaivė, atsisėdo, alkūnėmis atsirėmė ant stalo, prie lango neapsakomai, romiai pažiūrėjo į Anželrasą ir tarė. Tu žinai, kad aš tavim tikiu. Eik iš čia. Leisk man šį čia pamiegoti. Eik miegot kitur, sušuko Anželrasas. Tačiau Granteras, nenuleisdamas nuo jo švelnaus ir drumsto žvilgsnio, atsakė, leisk man šioj vietoj pamiegoti, kol aš čia numirsiu. Anželrasas niekinoj pažiūrėjo jį. Granterai, tu nebegali nei tikėti, nei galvoti, nei norėti, nei gyventi, nei mirti. Granteras rimtai atsakė, pamatysi. Jis dar suvapėjo keletą nesuprantamų žodžių, paskui jo galva sunkiai nukrito ant stalo ir po akimirkos jis jau miegojo. Tai visai natūralu antroje pasigerimo stadijoje, į kurią jį umai ir šiurkščiai stumtelėjo Anželrasas. Ketvirtas skyrius – mėginimas paguosti našlę išlų. Baurelis barikados įkvėptas šaukė. Štai gatvė ir dekoltuota. Mėla žiūrėti. Kur feirakas vilkdamas tai šį, tai tą tai smuklės mėgino guosti smuklininko našlę. Tetulė išlų. Ar jūs andai nesiskundėte, kad jums buvo surašytas protokolas ir jūs patraukė atsakomybėn už tai, kad žibloti išpurti pro langą lovos kilimėlį? Taip, taip, gerasis ponia Kurfeirakai, ak dieve mano, nejaugi ir tą stalą jūs ketinate gabenti į savo baisę tvirtovę. O už kilimėlį ir dar už vazoną gėlių, kuris iškrito iš mansardos į gatvę, vyriausybė iš manęs paėmė šimtą frankų baudos. Ar tai ne niekšybė? Tai matė tulė išlų. Mes už jūs keršijame. Bet tetulė išlų, rodos, nelabai suprato, kokia jai bus nauda iš tokio nuostolio atlyginimo. Jai buvo siūlomas toks pat atpildas kaip tai arabijai kuri gavusi savo vyro antausi pasiskundė savo tėvui reikalaudama atkeršyti. Tėve, tarė ji, tu turi mano vyrui už įžeidimą atmokėti įžeidimu. Tėvas paklausė, į katrą žandais tau sušėrė, į kairį. Tėvas ją įkirto į dešinį ir tarė, dabar tu gali būti patenkinta. Nueik ir pasakyk savo vyrui, jog už tai, kad jis davė antausi mano dukteriai, aš daviau antausi jo žmonai. Nustojo lyti. Atvyko naujų talkininkų. Darbininkai po palaidinimis atsinešė statinę parako, pintinę su buteliais vitrijolio, du ar tris karnavalo deglus ir pilną kraitelę žibintuvėlių, atlikusių nuo karaliaus vardo dienos. Ta šventi buvo atšvesta visai neseniai, gegužės pirmą dieną. Buvo kalbama, kad tą amuniciją atsiuntęs kažkoks papenas, kolonialinių prekių krautuvininkas į Sant Antuano priemiščio. Šanvreri gatvėje jie sudaužė vienintelį žibintą, po to jam prieš priešiai stovinti žibintą Sendenį gatvėje ir visus žibintus aplinkinėse gatvėse – Monteturo, Gulbių, didžiosios bei mažosios valkatų pamokslininkų. Viskam vadovavo Anžolrasas, Kombeferas ir Kurfeirakas. Dabar vienu metu buvo statomos dvi barikados. Abijos rėmėsi Korinto pastatą ir sudarė statų kampą. Didesnioji uždarė Šanvrerį gatvę, o antroji Mondetūro gatvė iš Gulbių gatvės pusės. Pastarąją barikadą labai siaurą sudarė tik vienos statinės ir grindinio akmenys. Čia buvo apie 50 darbininkų, apie 30 jų ginkluoti šautuvais, kurios jie pakeliui urmų pasiskolino iš vienos ginklų krautuvės. Sunku įsivaizduoti, ką nors keistesnio ir margesnio už šį žmonių sambūrį. Vienas vilkėjo striukė ir buvo ginkluotas kavaleristo kardu bei dviem balniniais pistoletais, kitas buvo vienmarškinis su apvalia skrybelė ir parakine prie šono, trečias turėjo antkrutinį iš devinių pilko popieriaus lakštų ir buvo apsiginklavęs balniaus įlą. Vieną šaukį išnaikinkime visus aliai vieno ir mirkime ant savo durtuvų smaigalių. Bet liktyčia durtuvo jam nebuvo. Dar kitas viršum redingota turėjo prisisegęs odinius kareiviškus dirželius ir nacionalinės gvardijos šovininę, kurios dangtelėje buvo raudonais vilnoniais siūlais įsiuvinėtas užrašas – viešoji tvarka. Daug šautuvų su legionų numeriais, mažas krybėlių, ne vieno kaklaraiščio, daug nuogų rankų, kelios jėtis. Prie to pridurkite visus amžius, įvairiausius veidus, išbliškusius paauglius, saulėje nudegusius uosto darbininkus – Visi skubėjo ir talkindami vieni kitiems kalbėjo apie sėkmės galimumus, kad apie trečią valandą ryto ateisinti pagalbą, kad galime esą pasikliauti vienu pulku, kad visas Paryžius sukilsės. Tai buvo šiurpų žodžiai nuspalvinti kažkokio nuoširdaus linksmumo. Būtum galėjęs pasakyti, kad tai broliai, bet jie nežinojo net vienas kito vardų. Dideli pavojai yra nuostabus tuo, kad iškelia aikštin nepažįstamųjų brolybę. Virtuvėje jie užkūrė krosnį ir formose kulkoms lieti ėmė lydyti asočius, šaukštų, šakutes, visą alavinį smuklį sidabrą. Visą tai darydami gėrė. Ant stalų tarp vyno stiklinių buvo priberta kapsulių ir stambių šratų. Biliardinėje teta išlų matlotė ir žiblotė, skirtingai persimainiusios iš baimės, viena apkvaišusi, kita uždususi, trečia pabudusi, draskė senus kudurus ir pešiojo korpiją. Joms talkino trys sukilėliai, trys gauruoti, barzdoti, rusuoti žaliukai, kurie plėšė drobę taip vikrei, kai baltinių krautuvėlės pardavėjos ir kėlė joms siaubą. Aukšto ūgio vyriškis, kurį kurfeirakas, kombeferas ir anžolrasas pastebėjo tuo momentu, kai jis prisidėjo prie būrio bieto gatvės kampe, dirbo prie mažosios barikados ir pasirodė ten labai naudingas.